Declarar lo que no es como si fuera. Así como lo hizo Noé. De él dependeré cuando salga allá afuera. ¡Uh! Quiero matar mi fe, No todo a mí me sale bien. But that's okay, yeah. He never lay no. Para que lo ama todo ahora para bien. andamos en victoria. Ay, wow, yeah. Andamos en victoria. Ay, wow, yeah. Andamos en victoria. Ay, yeah. Andamos en victoria. Ay, wow, yeah. Andamos en victoria, son secret. Verme de piel da pique. Es a mí lo que tú no viste. Su gracia mañana vuelve a mí se repite. Le pedí que me perdone no malas, lo malo me resbala. Tengo la mejor bala para subir esta escala. Seguimos de pies igualá. Lo que escuchaste historia, ya naciste en mi memoria. I'm always gonna tell ya. Andamos en victoria. victoria. Andamos en victoria. Andamos en victoria. Andamos en victoria, no ando con cuatro, con cinco, tampoco con seis. Ando con uno y se llama mi rey. Aquí no paramos, aquí no hay break. Estamos en tiempo sin ningún delay. No hiciste la pausa, vivimos en play. Ahora soy más que la frito ley. Vivimos por gracias y no por ley. No dijiste que sería fácil, no, you never did. Pero sí que estarías aquí. Yo sé que tú estás para mí. Más de lo que yo estuve para ti. This is crazy love. Crazy, crazy, I never get enough. No, ellos dijeron no. Sin embargo, tú lo diste todo por mí. No todo a mí me sale bien. But that's okay, yeah. He never lay no. Para que lo ama todo. andamos en victoria.